Voy pa'l mal, miro cual quiero. Mm, me lo pruebo pues y me lo llevo. Mm, no entendieron el juego. Mm, ya no hay trucos nuevos. La ventaja fue clave, pero no la vieron. Ya no estoy para sumar amigos nuevos. Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo. Voy pa'l mal, miro cual quiero. me lo pruebo pues y me lo llevo. no entendieron el juego. ya no hay trucos nuevos. La que fue clave, pero no la vieron. Ya no estoy para sumar amigos nuevos. Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo. Antes era un pobre infeliz, ahora no soy feliz, pero ya no soy pobre. <laughs> Eso que hablaron de mí, creo que saben de mí, solamente mi nombre. Cuidado con lo que me desean, que es probable que sea lo que ustedes logren. Se lo llevó la marea, ya están sin idea, encerrados en su molde. Yeah, equilibro mi voltaje y ahora solo escribo de viaje. Bajo del avión y espero el equipaje. No hay pastilla que a mí me relaje. Transparente la vidrio, soy frágil, no leo sujeto entre tantos mensajes. Disfruto del caos para ver el paisaje. No puedo ni hablar con el flow que le traje. Y me quedo callado para dejarte rapear. Si a veces no grabo para verlo brillar. Te mato los días y suenan igual. Dicen que de 10 copias hay una original. Hay recompensa al que case este estilo. Esta cabeza ya vale un millón sin competencia. Todo es aburrido. Así que vine a poner emociones. Estaban en el mismo río Hasta que la corriente se los llevó Quisieron nadar en contrasentido Y terminaron siendo uno más del montón En la nieve me siento Viva abrigado, mi estilo muy fresco Loco como uno y otro mm, Loco como y 300 si los likes son los tickets que cortan, entonces ustedes tocarían en estadio repleto. Pero no es cierto. Esto es music, no entretenimiento. Este flow de películas de cine que esos rappers se matan buscándolo y no lo consiguen. Me pongo el chaleco pa' que tiren. Ese mismo hater que por Instagram me siguen. Dejen de gastar la plata de mamá en el ciber. Gástenla en el bond y vayan a la plaza y rimen. Soy experto en pistas como un detective. No pueden creer que exista alguien como este pibe. Voy pa'l mal, miro cual quiero. Mm, me lo pruebo y me lo llevo. Mm, no entendieron el juego. Mm, ya no hay trucos nuevos. La ventaja fue clave, pero no la vieron. Ya no estoy para sumar amigos nuevos. Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo. Voy pa'l mal, miro cual quiero. Mm, me lo pruebo y me lo llevo. Mm, no entendieron el juego. Mm, ya no hay trucos nuevos. La ventaja fue clave, pero no la vieron. Ya no estoy para sumar amigos nuevos. Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo. Lo gasto en un vuelo. Vuelo. Vuelo. Y me lo gasté, me lo gasté, me lo gasté en un vuelo vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, y me lo gasté, me lo gasté, me lo gasté en un vuelo.